Şehadet haberi sarstı gaflete dalmış kalpleri Şehadet haberi sarstı gaflete dalmış kalpleri Mahmudum şehadetin salih kalpler diriltti Mahmudum şehadetin salih kalpler diriltti Uyuyan Kur'an bu ümmeti Bak kanınla uyardı Uyuyan bu ümmeti Bak kanınla Küfre karşı kıyamda Usame cedirendin Küfre karşı kıyamda Usame cedirendin Dünya sana daraldı zulümleri duyunca Dünya sana daraldı zulümleri duyunca Dayanılmaz bir açtı Şam'a doğru gidişin Rabbimin rahmetidir Sana şehit Mahmud'um Said'in torunuydun Diyarbakır'ın gülü Said'in torunuydun Diyarbakır'ın gülü Tevhid hakim olacak Müjde Mahmud'um sana Tevhid hakim olacak Müjde sana Mahmud'um olsun Cahan olsun da mal olsun Rabbime kurban olsun Can olsun da mal olsun Rabbime kurban olsun Davut'un sonu için Ölüme selam olsun Davut'un sonu için Ruhuna selam olsun